بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم Aşığla. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bəli. ألهاكم التكاثر İncə hə. Əl-hə, əl-hə. Bir var əl-hə, bu səhvdir. Düzgün oxunuş. Əl-həkumut təkəthur. ألهاكم التكاثر Özdə hə, incə. Əl-hə, əl-həkumut təkəthur. ألهاكم التكاثر Hı. حتى زرتم المقابر Tələsmə. Əl-hə, burada uzatma var, iki hərəkə. Və bunu siz balaca işarə ilə görə bilərsiniz. Sonra isə əlifləm var. E, vəslədir, sonra ləmdir və ləm oxunmur. Nəyə əsasən? Şəmsiyə hərfi olduğu üçün ləm oxunmur və tə isə şəddənir. və sözün sonunda olan ra hərfidir və biz keçmişdik ki, ra hərfi bəzi hallarda qalın və bəzi hallarda isə incə oxunur. Bu ayədə isə ra hərfi qalın oxunar. Yəni təfximlə oxunar və oxunuş belədir. Əlhəkumut <clears throat> təkəthur thur Əlhəkumut <clears throat> təkəthur Həttə <clears throat> turtumul məqamir Baxın, əksərimizin səhv etdiyi yerlərdən vavla fənin məxrəci yaxın olduğu üçün, olduğu üçün hərdən bu məxrəc bir-birinə qatışır. Olu, vav bir dəfə. Biz deyik ki, vavın məxrəci dodaqlar gönçə şəklini almaqla va, vi, vu. Fə isə aş, ə, e, yuxarı dişləri, yəni aşı alt dodağın yaş hissəsinə toxundurmaqla fə, fə çıxır. Və ona görə bu iki hərfi bir-birindən ayırmaq lazımdır. Və oxunuş belədir. Kəllə səvfə, səvfə, səvfə yox, səvfə, səvfə. Bu, kəllə səvfə, səvfə, səvfə. Ulu. Yuxarı dişlər aşağı toxunur. Yox, aşağı toxunur. <laughs> Hə, babır dişlər. Baxın, davam elə. Kəllə oradan. Aha. Kəllə səvfə. Bax. Kəllə səvfə. Səvfə. Ox, oxu bunu. Kəllə səvfə. Bax, sən bilərsən, səvfə, səvfə. Dodaqlı və göncə forması, göncə. Kəllə səv, səvfə, səvfə. Dodaqlı qabağa çək belə, çək qabağa. Kəllə səvfə. Səv. Səv. Baba dodaq belə. Səv. Səvfə. Kəllə səvfə. Oh. Tə'ləmun. E, fikir verin, birinci və ikinci ayənin sonlarını uzatmadıq, amma üçüncü ayənin isə sonunu uzatdıq və səbəb də medlar li sukun e, birinci və ikinci ayənin sonunda heç bir uzatma yoxdur, məd hərfi yoxdur. Üçüncü ayədin sonunda isə e, məd ard var və hökmü caizdir 2, 4, 6. Buyur, dördüncü ayə. Hmm. كلا سوف تعلمون ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Mimi tuturuq. Nəyə əsasən biz deyirik ki, ərəb dilində iki hərf var ki, bunlar qunn hərfləri adlanır. Mim və nun hərflərdir. Əgər bu iki hərf şəddəli halda gələrsə, bu zaman bu hərflər uzanmağı sevər. Sonra كلا لو تعلمون علم اليقين Kəllə ləv tə'ləmunə ilməl yəqin. Və biz dedik ki, ayn hərfi nə ifrat, nə də təfrit kimi oxumaq olmaz. Yəni, bu cür oxumaq olmaz. Kəllə ləv tə'ləmunə ilməl yəqin. Bu səhv oxunuşdur. Və həmçinin əliflə də oxumaq olmaz. Kəllə ləv tə'ləmunə ilməl yəqin. Bu cür oxumaq olmaz. Ayn hərfi ortadır. Nə çox təfrit və nə də ifrat. Kəllə ləv tə' tə' tə' yəni e, tə' yox. Çox ifrat, yəni ifrat da yox, yəni orta. Kəllə ləv ta'ləmun ilməl yaqin. Cim hərfi dedi ki, bir, yəni Az Azərbaycan dilində var c, c incə, bir də var c. Biz deyik bu cim Azərbaycan dilində olan o qalın cimləndir. C hərfinəndir, c. Ona görə bunu lətərəbunnəl cəhim oxumaq səhvdir və oxunuş Lətərəvunnəl cəhim Cə, cə Lətərəvunnəl cəhim Və bu dedi ki, cim hərfinin məxrəci dilin ortasını e, damağa toxundurmaqla cə, cə, cə, ci, cu dilin ortasını, bir də təkrarlayıram, dilin ortasını yuxarı damağın, yəni tavanına toxundurmaqla cə, cə, cə çıxır və həmçin bu cim hərfi qalıqalı hərflərdəndir, qutbucət hərflərindəndir. Sonra bir dənə də oxu, bir dənə də oxu həmin ayəni, 6-cı ayə. لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم Bəli? Yox, cı qalındır. İncə yoxdur. Sonra, həmçin hə, buradakı hə boğaz hərsidir. Alın olub. 7-ci ayə. ثم لترونها عين اليقين Uzat. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Yenə də burada nundur, şəddəli nundur və şəddəli nun həmişə mimlə, yəni həm nun həm də mim. Əgər şəddə halında gələrsə, bu zaman bu iki hərif uzanar. 2 və ya ən çoxu 3 hərəkə, hərəkə miqdarında uzanmağı sevər. Həmçinin burada baxın, e, qardaş oxudu və dedi ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ və ixfa etmədi, idğam etmədi və biz demişdik ki, yəni sükunlunun və ya ən in onlar və ya yəni tənvinlər 28 hərfin hər birinə rast gələrsə hər hansı bir qayda baş verər. Düzdür? Amma burada qardaş nə ixfa etdi, nə də idğam etdi, izhar etdi. Nəyə görə? Səbəb nə idi? Aynı hərfi idi. Və izhar sözünün lüğəti mənası dediyimiz kimi e, açıq, aşkar tələffüz etməkdir və izhar hərfləri 6-dır. E, xa, qa, hə, ayn, əlif, həmzə, yəni bir də hə. Bəlkə üskunlunun və ya tənvinlərdən sonra bu altı hərf gələrsə, bu zaman izhar baş verər, yəni açıq, aşkar bir şəkildə oxunar. Yəni, bu cür oxumaq səhvdir ki, məsələn, tutaq ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bu cür oxumaq səhvdir və düzgün oxunuş açıq, aşkar şəkildə ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Aydın oldu. İnşallah indi oxuyaq Zəlzələ surəsini ən məşhur surələrdən biridir. Bismillahirrahmanirrahim. İzə zulzilətil ardu zilzələhə. İki İzə zülzilətil ardu zilzələhə. Və əxrəcətil ardu əfqaləhə. Və əxrəcətil ardu əfqaləhə. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Fikir verin, birinci zə hərfidir. Zə hərfinin məxrəci dedik ki, dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından az bir şəkildə çıxardaraq zə hərfi çıxır və bu hərf pərtə hərflərdəndir və e, və hərfindən sonra gələn hərf zeyndir və ya zədir və bu hərf isə açıq, aydın bir şəkildə deyilir. Ona görə bu məxrəcə bir-birinə qatışdırmamaq və oxunuş belədir. İzə zulzilə, izə zulzilə, izə zulzilə. Həmçin əl-ard, burada əlfləm var və keçilir, vəslə işarəsi var. إذا زلزلت الأرض ardu, ardu, zilzələhə. Həmçin ra hərfi burada qanun oxunmalıdır. Çünki ra hərfi sukunludur və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olduğu üçün bu zaman ra hərfi açıq bir açıq aşkar şəkildə, qalın bir şəkildə deyil. Yəni qalın nə mənada? Radir, ra. Məsələn, İzə zulzilətil ar, ar, ar, bir var ər, er", ər, er", ər, er", bir var ər, ər, ra. Qalın, olur? Hı -hı. Və ayənin sonu e, iki hərəkə miqdarında uzalır və əksəriyyətimizin səhv etdiyi yerlərdən biri ayənin sonudur. Mən çox eşmişik, ayənin sonunda iki hərəkədən çox uzadılar. Və oxuyurlar ki, İzə zulzilətil ardu zilzələhə zilzələhə Artıq bu üç və ya dörddür. Və bu da caiz deyil. Ayənin sonu yəni məd hərfi ilə qutarır, əlifdir və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olduğu üçün əlif iki hərəkə miqdarında uzadılır haf sanasına görə. İki hərəkə miqdarında. Artıq olmaz. Yəni, oxunuş İzə zulzilətil ardu zilzələhə Xa hərfi dedik ki, qan hərflərdəndir və məxrac xa, xi, xu. Yəni, boğazın əvvəlindən çıxır və hətta biz dedik ki, qeyd etdik ki, yəni, xa hərfi hətta sükunlu olsa belə yenə də qalınlığını itirmir. Biri var və əxrəcətil və əxrəcətil əxxə əxxə və var əx əxxa və əx və əx və əxxə Aynı oldu. Ona görə qalındır və oxunur və əx və əxra və əx belə var və əxxə Yox, fikir verirsiniz. Və əx ə ilə gəlir. Amma bu hərif xə, xi, xu deyil. Bu hərif xa xeyxu və əxra və əxra və əxra düz, düz deyil. Və əxra düz deyil. Düzgün və əxra və əxra və əxra isə düzgün, düzgün deyil. Və qaləl insanu mə ləhə Deməli, ixlas sözünün lügəti mənası gizlətmək deməkdir və əgər sukununun və təmirlərdən sonra 15 hərf gələrsə bu zaman ixfa olar. Dördüncü ayət. يومئذ تحدث أخبارها أخ أخ أخ سفت شو şey يعني çok ince bir şeydi ama artık bunu sen düzgün telaffuz etməyəndə hərif də dəyişə bilər. Bir var h, bir var ha. Əx, əx, bə, ra, hə. Əx, bə, ra, hə. Bir də var əx, bə, ra, hə. Əx, əx, əx, ha, ha. Və yevmə izində ixfa var. Çünki biz deyik ki, ən in ondan sonra təhərfi gələrsə ixfa baş verər. Yəni, nun səsi burunda gizlənər. Düzdür? Və deyir ki, ixfanı tələffüz etmək üçün nun hərfini e, əvvəl əgər məxrəcdə dilin ucunu e, damağa toxundururduqsa, indi isə damağın yaxınlığında saxlayırıq və səsi isə buruna veririk. يومئذ يومئذ تحدث يومئذ تحدث أين oldu? ليش نجاية بأن ربك أوحى لها ح بواسطة Baxın, vav hərfi, yenə dediyim kimi, vav hərfi ərəb dilində Azərbaycan vısından fərqlənir. Azərbaycan vısında, v hərfində əgər yuxarı kəsici dişləri dodağın altına çıxardıb v səsi deyirdisə, v, v, düzü, ərəb dilində isə dişlər heç bir, yəni burada rol oynamır və dodaq gönçə şəklini almaqla va, va, və bi ənnə rabbəkə əv, əv, bir də var əv, əv, yox, بأن ربك أوحى أوحى أوحى لها Aydın oldu? Altıncı İdğam mə'al qunnə İdğam sözün mənası hərflərin bir-birinə girməsidir, daxil olmasıdır. Mə'a bir yerdə, qunnə isə burundan səs gələndir. Əgər biz deyik, sükunlunun və ya tənvillərdən sonra yə, mim, vavunun hərfləri gələrsə, bu zaman bu hərflər bir-birinə idğam olunar. Yəni, sükunlunun və ən, in, unun nısı itər, ikinci hərf isə şəddələnər. Hətta bu şəddə yazılmasa belə və oxunuş Yevmə izi, izi, yə. Yevmə izi, şöyə yə, yə çəkildi. Əştətən, fikir verin, indi mən onu yavaş-yavaş oxuyacağım. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Aydın oldu. Deməli, birinci idğam məluğun nədir? Sukununun və tənvillər itir. İkinci hərfsə şəddələnir. Sonra sad hərfi gəldi. Və bəzdə oxuyan, oxuyanda yəsduru nəsdur, yəsduru, yəsduru. Sədara, bir də sa sadara, yəni baş, başqa başqa şeylərdir. Burada sad hərfidir və sad hərfi qal hərflərdir. Biri var yəs, sin, yəs, sədi. Amma yas, yəs və yas da deyil, yas deyil. Yas, yas, ədi, amma sa isə qalın bir şəkildə ifadə olunur. Yas, yəs, başqa hərflərdir. Oldu? Hı -hı. Sonra isə nun hərfini şəddələdi Dedi ki, nun hərfi qunun hərflərdəndir, şəddəli olduğu halda. Sonra isə Eldəniz oxudu ki, əştətən, amma oxudu əştətəlli yurav, əştətəlli yurav. Ən in onu tələffüz etmədi, çünki burada idğam biləğunlə baş verdi. Biləğunlə qunnəsi idğamdır. Əgər sukunlunun və ya tənvinlərdən sonra ləm və ra hərfləri gələrsə, bu zaman sukunlunun və ya tənvinlər itəcəkdir. Ləm və ra hərflərdən biri isə şəddələnəcəkdir və səs isə açıq, aydın yəni burundan çıxmayacaq, ağızdan çıxacaqdır. Aydın oldu? 7-ci ayəldəniz. Fəmən yə'məl yə'məl Deməli, e, biz dedik ki, e, sukunun ünvəyi tənvirlər bəzi hallarda ixfa və bəzi hallarda isə izhar olur. Oldu? Və, və həmçinin, yox, yə'məl deyil, فمن ya ya ya yani ə deyil, amma ayın isə boğazının ortasından çıxır. Və oxunuş belədir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ idğam deməli birinci sözlə fəmən ya'məl olur, fəmən ya'məl. İdğam ma'luğunna qaydasına görə. Çünki yəğunna ma'luğunna hərflərindəndir. Misqalə zərratin. Zərratin amma isə açıq, aydın bir şəkildə oxunur. Açıq, aydın bir şəkildə oxunur və sizə bir qeyd etmək istəyirəm. Fikir verin, zərratin sözünün altında olan in alt-altadır. Alt-alta olanda oxunur. Fikir verin. Alt-alta olanda izhar olunur. Yəni, bu sizin üçün hasanlaşma. Amma mən dərsin əvvəlini dedim ki, biz istəmirik bu cür şeylərə fikir verək. Olur. Biz istəyirik ki, qaydanı açıq bir şəkildə bilək və hər hansı bir çap əlimizə keçdikdə onu düzgün bir şəkildə oxuyaq. Yəni, ola bilsin, bu cür işarələr e, bu çapda var, başqa e, yəni, çapda isə yoxdur. Ona görə biz istəmirik bu cür fikirlər, amma qeyd et, etmək üçün olan şey, yəni fikirlərin zərratin sözünün olan in alt-altadır, amma tutaq ki, xayran, və xayran yara sözündə isə ən istər nədir? Yəni, yan, yəni yan bəyan yox, yəni, biraz artıq e, o biri Axırıncı ayədə elə eyni şey. Çok qarət bilmək üçün. Ra, T burada başladı, burada başladı. a, düzdür, Eyni düzdür. söz var. fikir verin, daha da düzgün açıq olsun. Yəni, ə, 6-cı ayədə, daha doğrusu 7-ci ayəni bir dənə baxın. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ İnə baxın, alt-altadır. Düzdür? Amma 8-ə baxın bir dənə. Və mən yə'məl misqalə zərratin Eyni sözdür. Fikir verin, deməli, zərratin sözündə, yəni 7-ci ayənin inində, inlər alt-altadır. Amma 8-ci ayənin ini və söz də eynidir, in də eynidir. Amma, yəni, biraz, əlbəki, yəni hə, aşağı, yəni, sürüşülmüş bir formada gəlir, alt-alta gəlmir. Nəfərdir fərq odur ki, deməli, zərratin əgər alt-alta gələrsə, izhar olacaqdır. Yəni, ən, in, un açıq, aydın bir şəkildə tələfs olunacaq. Əgər, yəni, bu cür, yəni 8-ci ayənin altında gələrsə, bu formada, onda ya idğam mə'alğunnə olacaqdır, ya ixfa olacaqdır, hər hansı bir qayda baş verəcəkdir. Əlamət olaraq, yəni sənə qarşı olan. Burada nə baş verir onda? İxfa. Fikir verin, in, bu da indir. Amma bu alt-alta da bu, bu isə yan, yəni alt-alta biraz qağladı. İndi ora gəldik. Bir dəqiqə tələsmə. Deməli, 7-ci aya oxun 7-dəyik, 8-dəyik, 7-də. Bəli. Gözəl. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Və bəziləri şərran yarah deyir. Şərran yarah. Orada məd yoxdur. Deməli, 7-ci və 8-ci ayənin sonunda uzatmaq olmaz. Və orada məd yoxdur. Əksəriyyətdən eşitmişik ki, oxuyurlar şərran yarah, yarah, yarah. Ə, yoxdur orada, uzatma yoxdur. Şərran yarah, yarah. O vaxt, o keçid gündür, qardaş demişəm. Yəni, keçsə əgər iki hərkə miqdarında uzada bilərik. Yəni, belə. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللّٰهِ Aydın oldu? Yəni, bəli, digər surəyə kiçik etmək üçün və ya hər hansı bir ayəni o bir ayə birləşir. Bu vav işarəsi kiçik vav işarəsidir ki, unu uzadır. İki hərəkə miqdarında. Amma isə vəqf olunduğu halda, dayandığımız halda isə bu uzatmalar itir. Bu uzatmalar bir mim var idi, bir də vav var. Bundan başqa yenə qayda var, belə keçmək. E, Yalnız ikisidir. Yox, deyəsən ikisidir. Yəni, ikisidir. Yəni, ah, yəni uzağı ayənin sonunda olceyun, in və ya əiu və bunlar da oxunmur. Ən olsa isə iki hərki miqdarında uzadılacaqdır. Hansı ayədə? Xayran yara. Birincidə on məndən, mən səndən soruşmaq istəyirəm ki, ən in, on əgər yə hərfinə rast gələsən, nə olar, nə olar, nə başı verər? İdğam ma'al-ğunna baş verər. İdğam sözü mənası bir-birinə hərflərin girməsi. Ma'al-ğunnədə əgər sükunnunun və ya tənvillər yə, mim, vav, nun hərfinə gələrsə, rast gələrsə bu zaman idğam olunacaq hərflər bir-birinə girəcəkdir və birinci hərf itəcəkdir, ikinci hərf şəddəndir. Yəni, ənin nısı, inin nısı və unun nısı itəcək və ya sükunlunun özü itəcək. İkinci hərf isə yə, yə, yə, mim, yə, vav, yə, nun isə şəddənəcəkdir. İki. Mən, Ğunnədir. Mə bir, yer, bir, bir yerdə deməkdir. Biləğunnəğunnəsiz. Biləğunnəsizdir. Və 8-də isə və mən ya'məl mithqalə zərrətin şərran yara isə zərrətin ixfadır. Çünki ən indan sonra ən in ondan sonra şin hərfi gələrsə ixfa baş verəcəkdir. Və sonda isə şərran yara, şərran yara. Burada da idğam ma'al gunna baş verəcəkdir. Bəli? Tənvinlərdən sonra əlif da, bayaqdır. Biz dedik ki, ən, ən. İki halda gəlir. Yalnızca saxlayın. Ən ya əliflə gələcək dayaq. Ən var, ən. Tək gələ bilməz. Ən heç zaman hərfin üzərində tək formada, yəni, yəni hərfin üzərində deyəndə bu ən həmişə hərf, e, sözün sonunda olur. Ən, in, un. Bunlar sözün sonunda olan yəni, işarələrdir, əlamətlərdir. Və ən sözün sonunda gələrsə, əlif dayağı ilə gələcəkdir. Əliflə. Əlif, əlif orada uzatma deyil. Əlif əni tutandır, saxlayan. İn ondan fərqli olaraq, in un əgər dayaq qəbul etmirsə, dayaqsız gəlirsə, ən isə dayaqla gələcək. Və ya ən uzaq... Yox, yox, əlifin hərəkələri deyil. Bu, ənin dayağıdır. Əni saxlayan bir dayaqdır. Və orada heç bir uzatma yoxdur. Məncə kifayət edər inşallah Allahın üzünə. Və subhanə və həmdə qonşudan lə ilə.